Muia. Muia empes usa eis cutran CREOS e peide hupo tuos do mu apopnigestai emelen, efe pros heauteen. Al ego ge cae bebroca, cae pepoca, cae lelumai, can apothano uden moi melei. Ho logos de loi hoti raidion, ferusi ton THANATON hoi anthropoi hotan abazanistos para colu thesei.